sizga salom mard yigitlar bizdan salom ey shahidlar Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim havas orzusiga yetgan ey do'stlarim Endi mujohid birodarlarimizdan shahid Abu Abdulaziz ma'ruzasini tinglaylik. yetgan ey do'stlarim Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim havas orzusiga yetgan ey do'stlarim sizga sana Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz muhojir mujohid birodarlar bugun allohning madadi bilan bu yerga mana shu joydagi bir necha yillardan beri yashab kelayotgan muhojirlar va yangi ko'chib kelgan alhamdulillah muhojirlar bilan birgalikda alloh nasib qilib yig'ildik alloh subhanava taolo qur'oni azimushanda o'zining yo'lida hijrat qilishlik va jihod qilishlik ne'mati berilgan kishilarni allohning rahmatini umid qiladigan kishilar ya'ni iymon hijrat va jihod qaysi bandalarga berilgan bo'lsa ularga alloh subhanava taolo o'zining rahmatini umid qilsa bo'ladigan kishilar ekanligini va bu bandalariga iymon hijrat va allohning yo'lida jihod ne'mati berilgan bandalariga parvardigor o'zining huzurida buyuk buyuk darajalar borligi va ular eng katta yutuqqa erishadigan kishilar ekanligini marhamat qildi o'zbekiston islomiy harakati bundan bir yarim asr avval oq ruslar ya'ni rossiya imperiyasi bostirib kirganda keyinchalik yahudiy lenin boshliq qizil ruslar bostirib kirganda muhammad aminbek ibrohimbek kabi va boshqa islom sarlashkarlari boshlagan buyuk jihodning davomchilari xolos elliginchi yillar melodi elliginchi yillar mujohidlarning oxirgilari maorunnahir tog'larida shahid bo'lishlik bilan yoki asirga olinib qatl qilinishlik bilan tugatilgandan keyin islom ulamolari mavrun nahrda qolgan sanoqli ulamolar bu jihodni davom ettirish uchun yashirin da'vat yo'liga o'tdilar va tez sanoqli yillar ichida katta mashaqqatlarni bo'yinlariga olib yangi yosh avlodni tarbiyalab chiqardilar chunki buning mashaqqatli deyilishining sababi bolsheviklar yahudiy lenin boshliq kuchlar mavorunnahrni ishg'ol qilgandan keyin bosib olganidan keyin eng aqlli donishmand ulamolarni yo'qotishga harakat qilganlar va ko'p rejalarni amalga oshirib ulgurganlar chunki islom xalifaligi yo'qotilgandan keyin ummatni birlashtiradigan kuch islom ulamolari edi ummat islom ulamolari atrofida jipslashib o'zining jihodini davom ettirishi mumkin edi buni bilgan dushmanlar ummatni zaiflashtirish uchun ulamolardan ajratdi va hijratga chiqib ketgan ikki million muhojirga ham tashqaridan tazyiq o'tkazishga muvaffaq bo'ldi va bir qancha qayta jihod boshlash uchun qilingan urinishlarni muvaffaqiyatsiz yakunlanishiga olib keldi alloh subhanava taolo o'zining dinini oliy bo'lishini xohlagan zot islom ummatini o'ldi deb turgan vaqtida dushmanlar alloh subhanava taolo sanoqli ulamolarning xizmati bilan ummatga yana qayta jon berdi ya'ni islom ummatining katta bir bo'lagi bo'lgan mavaronnahr musulmonlari sanoqli yillar ichida ulamolar mashaqqatni bo'yinlariga olib qilgan xizmatlari evaziga alloh subhanava taolo tomonidan yana qayta jonlandi yana hijrat ibodati boshlandi chunki dushman hushyor edi ummatni bir marta mag'lub qilgan uni kamchiliklarini yaxshi o'rgangan nuqsonli taraflarini yaxshi o'rgangan dushman ummatga qayerdan zarba berishni yaxshi bilar edi ummatni bir bo'lagi hisoblangan mavrunnahr musulmonlarini yana hijrat qilishiga olib keldi lekin bu hijrat oldingi hijratlardan farqli o'laroq alloh subhanava taoloning madadi bilan jihod ibodatining davom ettirilishiga sabab bo'ldi xolos ya'ni dushman o'zi kutgan yo kutmagan oqibatni guvohi bo'ldi chunki bundan 70 yil oldin hijrat qilgan muhojirlarning jihod ibodatini davom ettirish uchun bo'lgan urinishlarini muvaffaqiyatsizlikka chiqara olgan dushman bu safar o'zi kutgan oqibatni ko'ra olmadi balkim harakat qilayotgan bo'lishi mumkin lekin allohning madadi bilan mavrunnahr musulmonlariga qayta jon kirdi ummatning katta bir bo'lagi bo'lgan bu kishilar jihod bayrog'ini qo'lga oldilar demak harakat yangi harakat emas harakat ota bobolarning mujohid ota bobolarning jihodlarini ki farz ayn bo'lgan jihodlarni davomi o'laroq xolos chunki islom ummatining g'arbda ispaniyadan sharqda uyg'uristongacha yoinki indoneziyagacha shimolda sibiriyadan janubda markaziy afrikagacha bo'lgan islomiy mamlakatlar taqriban ko'p qismi dushmanni qo'liga o'tdi va u joylarni ozod qilish u dushmanlarni shakli har xil bo'lishiga qaramasdan ummat ustiga farzu ayn bo'ldi ya'ni bugun harakat qilayotgan jihod ibodati yangilik emas faqat ustidagi majburiyatini bajarish xolos lekin alloh subhanava taoloning inoyati shunchalikki o'zining dinini oliy qilish xohlagan vaqtida nihoyat darajada zaif bo'lgan yetmish yil kommunistik tarbiyada majburan tarbiyalangan kishilardan alloh subhanava taolo o'zi xohlagan vaqtida bu ummatga ummatni diniga himoya bo'ladigan kishilarni chiqarishga qodir bir vaqtlar fir'avnning qo'lida zulm ostida tarbiyalangan qattiq zulmdan ezilgan banu isroilni alloh subhanava taolo qirq yil sahroda tarbiyalagandan keyin ulardan baytul maqdisda davlat islomiy davlat qurishlikni alloh taolo iroda qilib tarbiyalangan ummat bilan islomiy davlat qurilgan va ma'lum bir davrda islom shariatini oliy qilishlik bilan ya'ni tavrot shariatini oliy qilishlik bilan aziz bo'lib yashagan edi ana o'sha davrda banu isroilning o'zini islomiy o'lkalarni ozod qilishni farz deb bilishi qur'oni karimda qisqa bir oyatlarda xabar berilganki bugun islom ummatini jihod ibodatiga uyg'otish qanchalik mashaqqatli bo'lsa ana u qur'oni karimda zikrlari kelgan ummatning jihodga uyg'onishlik tarixini o'qiganda kishi ajablanadi ya'ni ma'lum bir davrlar o'tib tavrotdan uzoqlash oqibatida alloh subhanaa taolo bani isroilni mag'lub qildi kofir ummatlar ularni mag'lub qilgandan keyin banu isroilning ulamolari va katta katta oqsoqollari yurt egalari ishmoil payg'ambarning oldiga kelib jihod qilish uchun bir amir tayinlab berish so'radilar bani isroil shunchalik zulm ostida tarbiya topgan ummat o'zlarining jolut boshliq kofir ummatga qarshi jang qilish uchun bir amir itoati ostida jang qilishlari lozimligini bildi ijal ibas lana malikan nuqotil fi sabilillah bizga bir podsho yoki amir bergin biz ollohni yo'lida jang qilaylik dedi payg'ambarlari agar jihod farz bo'lsa shoyat urushmay qolishlari mumkinligini so'ragan vaqtda ularning keltirgan hujjatlari axir nega biz urushmaylik ollohni yo'lida islomiy diyordan islomiy oilalardan bizni quvib chiqardiku deyishdi ya'ni hujjat juda sodda qisqa va aniq edi banu isroil ya'ni bugun ummatni jihod ibodatiga turg'azish uchun tom tom kitoblar yozilyapti ulamolar ko'p da'vatlar qiladi lekin banu isroil keltirgan hujjat qisqa edi islomiy diyorni ozod qilish islomiy oilalarni dushman qo'lidan himoya qilish bu o'zlariga farz ekanini ollohni yo'lida jihod ekanini bilishdi nega biz jang qilmaylik axir islomiy diyordan va oilalardan quvib chiqarilgan bo'lsak deyishdi işte. hujjat haq edi to'g'ri edi shuning uchun jihod farz bo'lganda aksarlar yuz o'girib ketgan vaqtda alloh taolo ularni zolim deb atadi chunki o'zining yo'lini haq ekanini dushman tutgan yo'l botil ekanini bilib turib yo'ldan yuz o'girishlik zulm edi bugun islom ummatiga qayta jon kirgan va islom ummatining katta bir bo'lagi hisoblangan islomning quvvat manbai hisoblangan buxoro zamindan allohning inoyati bilan yana mujohidlar chiqdi garchi ta'lim tarbiyalar oz bo'lsa garchi yetmish yil kommunistlar tarbiyasi singdirilgan bo'lsa alloh subhanava taolo o'zining dinini oliy qilish xohlagan vaqtda hamma imkoniyatlarni ochadigan zot bani isroil shunchalik qavm ediki olloh va rasuliga ozor berishdan ikkilanmay qilar edi lekin alloh subhana taolo o'zining dinini oliy qilishni xohlagan vaqtida shunday imkoniyatlar berildi bani isroilga dushmanlar qo'lida turgan muqaddasotlarni maloyikalar olib kelib berdi bugungi mavrnahr muhojirlariga yaratilayotgan imkoniyatlar bu ollohning fazlidan boshqa narsa emas alloh subhana taolo o'zining dinini oliy qilishni xohlagan vaqtida u qaysi qavm bo'lishidan qat'iy nazar olloh ularning orasidagi o'zining diniga loyiq bo'lgan kishilarni oliy qilishga loyiq bo'lgan kishilarni o'zi yaxshi biladi tolutni amir qilib tayinlaganlarida alloh subhanava taolo ishmuil payg'ambar orqali tolutni ularga amir bo'lganini e'lon qilgan vaqtida banu isroil uni amir bo'lishiga qarshi chiqdi shunda alloh subhanava taolo tomonidan to'rtta hujjat keltirildi innalloh astafahu alaykum olloh sizlarni ustingizga uni tanladi vazadahu bastatan fil ilmi val jism ilm shar'iy va harbiy ilmda unga ziyoda ilm berdi va jismini quvvatli qildi vallohu yu'ti mulkahu ma yasha olloh o'zini podshohlik mulkini xohlagan bandalarga beradi bu uchinchi hujjat vallohu vasiyon alim Alloh marhamat keng bo'lgan o'zining marhamatiga loyiq bo'lgan bandalarni biladigan zot ya'ni Alloh dinini oliy qiladigan muddat kelgan vaqtda u qavm garchi tarbiyasi oz bo'lsa ham ichida gunohlari ko'p bo'lsa u qavm Alloh va rasuliga ozor bergan bo'lsa ham garchi banu isroil bo'lsa ham Alloh ularga katta imkoniyatlarni yaratib bergan edi Bugun iymoni ko'p zaif bo'lgan. Islomiy tarbiyasi kam olgan. Morunnahr muhojirlarga berilayotgan imkoniyat ko'p jamoalarga berilgan emas. Hijrat yo'llarini oson qilishlik. Hijrat diyorida muhojirlar uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berishligi haza min fadli robbi bu robbimizni fazlidan alloh subhanahu taolo ummat uchun bir narsani iroda qilganki bu imkoniyatlarni yaratadi siz bilan biz o'sha Allohning iroda qilgan murodi amalga oshish uchun bir sabab xolos bir sabab xolos bugun islom ummatining dushmanlari ummatning o'zidan ko'ra ummatning nimaga tayyor ekanligini yaxshi bilishgan qur'oni karimda ular sizni o'zlarini o'g'illarini tanigandek taniydi deb marhamat qiladi ummatning bugungi holati nimaga olib kelishini islom dushmanlari qaysi shaklda bo'lishidan qat'iy nazar u dushmanlar yaxshi biladi ummatning tarixini va kelajagi haqida kelgan oyat hadislarni yaxshi o'rgangan va dushman shuning uchun bugun ummatning yo'liga qanday qilib to'sib qo'yishga ko'p hayron bo'ladi va nihoyatda puxta o'ylanadi xususan bugun mavarun nahrdan chiqqan mujohidlarga islom dushmanlari ko'p e'tibor berishining sababi bu mavrunnahr tarixini dushman yaxshi biladi mavrunnahr ming yillar ya'ni o'n asr islomni yetaklagan qariyb asr islom sarlashkarlari islom amirlari yetishib chiqqan zamin va yuzlab balki minglab eng mo'tabar ulamolar mavrunnahr zamindan chiqqan buni islom dushmanlari yaxshi biladi shuning uchun bugungi chiqqan soni oz bo'lgan tayyorgarligi balki dushmanga ro'bara dushman kutganicha bo'lmagan bo'lsa-da, dushman bu kishilardan qo'rqadi. Chunki dushman bularning tarixini yaxshi biladi. Lekin yana shu narsa borki, dushman bu chiqqan muhojirlarning zaif tomonini ham yaxshi biladi. Chunki otadan bolaga ko'p xususiyatlar, sifatlar meros bo'lib o'tadi. Ya'ni bizning ota bobolarimizni jangda mag'lub qilgan dushman bizning zaif joylarimizni yaxshi biladi qachon qaysi yo'l bilan qay tariqa bizni zaiflashtirishni biladi chunki ota bobolarimizni bir marta mag'lub qilib ko'rgan dushman sizu bizlarni qabul qilgan va yetmish yildan keyin birinchi marotaba islom davlati o'rnatilgan shar'iy davlat o'rnatilgan bu diyorda turibmiz alloh subhanava taoloning inoyati bilan diyor sizu bizlarni qabul qildi va sizu bizlarni buyuk futuhotlar balki ibodat buyuk ibodat uchun jihod ibodat uchun tayyorladi chunki alloh subhana taolo ummatni bunday xorlikda bunday zorlikda tashlab qo'yish mumkin emas ma'lum bir davrlarda alloh subhanaa taolo insonlar maxluqlar kutmagan tarzda o'zining dinini oliy qilish uchun kishilarni chiqaradi va u kishilar faqat bu dinni oliy bo'lish uchun sabab bo'ladilar xolos sabab bo'ladilar xolos bugun mavarunnahrdan chiqqan muhojirlarga mujohidlarga dushman juda katta e'tibor beradi harakatning hozirga ketishi ta'bir joiz bo'lsa oqib turgan suvga o'xshaydi ya'ni kundan kunga jarayonlar o'zgaradi lekin bugun o'zbekiston islomiy harakati deb nom olgan bu harakat timsolida islom dushmanlari yahudiylar boshqarib turgan katta kuchlar nafaqat movaronnahrni ozod qilib birlashtiradigan balki qafqoz bilan islomiy amirlik o'rtasini bog'laydigan bir ko'prikni ko'rib turishibdi hali ko'pchilik ko'rmagan bo'lishi mumkin harakat a'zolari lekin dushman shu narsani ko'rib turgan faqat buxoro zaminni emas movaronnahrni birlashtirishga qodir bo'lgan qafqoz bilan islomiy amirlik o'rtasida ko'prik vazifasini bajara oladigan va undan uyog'i nasorolar yeriga futqotlar boshlash imkoniyatiga ega bo'lgan harakatni ko'rib turibdi harakatning dushman qo'rqadigan ko'p tomoni yo'q ulamolari harakatning shu joyga yetib kelish uchun ilm sarf qilgan mehnat chekkan ulamolari bugun zindonda va asosiy muhojirlar shu yerga yetib kelish uchun askariy e'dodiy ilmiy tayyorgarliklardan o'tgan va xizmat qilgan a'zolari zindonlarda qon tupurayotgan bugun ana ularning harakatlari samarasi o'laroq yangi yangi muhojirlar yetib kelgan dushmanning qo'rqitadigan ikkita narsasi bor harakatni bittasi bir aqida bir fikr bir amir ostida atrofida birlashgan ikkinchisi g'oyaga yetib borish uchun to'g'ri yo'lni tanlagan chunki dushman ummatni asosiy g'oyaga allohni rozi qiladigan ibodat islom olamini ozod qilish va yer yuzida la ilaha illalloh kalimasi oliy bo'lish uchun jihod qiladigan tarzda harakat vujudga kelgan agar harakat da'vat bosqichida yoki ta'lim bosqichida yoki xayriya jamoalar ochish bosqichida bo'lsa dushman bu qadar e'tibor bermasdi bizni asosiy dushman qo'rqadigan ikkita sifat bor xolos Alloh alam harakatning bir bo'lganligi va g'oyaga olib boruvchi to'g'ri yo'l jihod ibodatini tanlaganligi dushmanni qo'rqitadigan narsa chunki dushman bu yo'lni mazasini tatib ko'rgan achchig'ini ko'rgan islom ummati salohiddin ayyubiy davrida ummat shaklida garchi islomiy xilofat zaiflashgan bo'lsa ham ana shu mavarun nahrdan ko'chib kelgan va qafqozdan kelgan sarlashkarlar rahbarligida o'zining mo'g'ulistondan va yevropadan kelgan dushmanlariga qaqshatqich zarba bera olgan o'sha vaqtda ummat zaiflashgan davrlar edi lekin birlik va jihod yo'lini tanlab ummatni oyoqqa turg'aza bilish dushmanlarni bir necha bor mag'lub qilgan bugun dushmanni qo'rqayotgan narsa shundan islomiy harakatning ilmidan yo islomiy harakatning amalini ko'pligidan emas islomiy harakatning Alloh qodir qilganicha shariatni tatbiq qilib itoatda turgani va o'zining yo'lini aniq olganidan dushman qo'rquvga tushgan chunki u biz aytdik bizni tariximizni yaxshi biladi bizni ota bobolarimizni bir marta mag'lub qilib ko'rgan jihod yo'li harakat tomonidan tanlangan lekin bu yo'lda oxirigacha qolishlik ollohning tavfiqi bilan bo'ladi xolos islom ulamolari jihod so'zini ta'rif berganida aytadilarki jihod so'zining lug'aviy ma'nosi mashaqqat mehnat qiyinchilik istilohiy ma'nosi ollohning dushmanlariga islomning dushmanlariga qarshi hamma imkoniyatni sarf qilib jang qilishlik bu jihod deyiladi bu juda og'ir mashaqqatli yo'l ekanligini avval jihod yo'liga kirgan kishilarga islom ulamolari alohida kitoblarda ta'rif berib ketishgan va bu yo'lda juda ko'p odamlar qoqilgan yiqilgan bizlarga olloh va taolo o'tgan ummatlar qissasida mana bu yo'l islomiy davlatdorlik yo'lining juda og'ir yo'l ekanligini buning uchun uzoq tarbiyalangan kishilar kerakligini xabar beradi banu isroil qissalarida juda ko'p ibratlar bor tolut o'zining ro'barosida turgan kofir ummat jolut va uning askarlariga qarshi atrofida to'plangan sakson ming mujohidga e'tibor bergan emas chunki olloh bergan ilm shar'iy ilm askariy ilm va olloh bergan laduniy ilm bilan u bu sakson ming odamning jihod yo'lida uzoq turolmasligini bilgan yana u bani isroil bo'lsa bani isroil ollohga rasuliga ko'p ozor berish va ahdni tez buzishda tanilgan shuning uchun sakson ming yosh yigitlar hamma jangga yaroqli erkaklarning ey tolib bizni jangga boshla deb aytgan so'zi unga kifoya emas edi daryoga olib borib imtihon qilgan daryo urdun bilan falastin o'rtasidagi nihoyatda shirin suvli bir daryodan qattiq chanqagan jamoa o'tayotgan vaqtida sarkarda tomonidan ichishman qilingan mana shu vaqtda yetmish olti ming kishi orqaga qaytib ketgan daryodan o'tib to'rt ming kishi ro'bara bo'lganda dushmanga bu dushmanga bugun kuchimiz yetmaydi deb uch yuz o'n uch kishi qolgan sabot bilan qolganlar kuchimiz yetmaydi orqaga qaytib ketgan ya'ni yo'l juda mashaqqatli yo'l yo'l bir kunda ikki kunda bir yilda ikki yilda amalga oshadigan narsa emas islomiy davlat qurish uchun bugun ansoriylik qilayotgan zotlar yigirma yil qon bergan yigirma yil million million ummat a'zolarining qoni to'kilgan minglab ulamolar qoni to'kilgan va buning samarasi o'laroq sizu bizni qabul qilib turibdi alloh subhanava taolo yo'lida qon berilgan mol berilgan ummatning eng aziz kishilari qoni to'kilgan alloh subhanava taolo davlatni bergan shahid bo'lgan yuzlab ulamolar o'rniga minglab ulamolarni bergan bugun harakatga ansoriylik qilayotgan kishilardagi g'alabaning asosiy omili nima bo'lgan deb ulamolardan so'rasa aytadilarki asosiy ikkita narsa bo'lgan xalifa yo'q ummatni birlashtiradigan asosiy nuqta yo'qotilgan xalifa islom ulamolari va qabila raislari mana bu kishilar atrofida islom ummati jamlangan va jihod qilib kelgan dushman ming yillik tarixda buni o'rgangan birinchi qilgan ishi xalifani yo'qotgan ikkinchi qilgan ishi to'rtta haq mazhabdan ummatni uzoqlashtirish yo'lini ishlab chiqqan va to'rtta mazhabdan tan olmaslik tan olmaydigan kishilarni shakllantirib ulgurgan buni bilan islom ulamolarini birlashishini oldini olgan uchinchisi shaharlashtirish tipiga o'tkazilgan ya'ni qabilalarni ko'chirib yuborib shaharlarga majbur o'rnashtirgan shunday qilganki qo'shningizni tanimaysiz ilgari qarindosh urug' bo'lib ham birlashadigan musulmonlar birlashmaydigan holat kelgan bugun ansorlik qilayotgan kishilardagi ikkita sifat bor edi bittasi ulamolari ittifoq edi ulamolari bir mazhabda ittifoq edi ikkinchisi qabilalar saqlanib qolgan mana shu ikki guruh ulamolar birlashishi va qabilalarning ulamolarga ergashish natijasida jihod g'alaba bilan tugagan o'n ikki kishidan boshlangan jihod yuz ming kishilik qo'shin tuzib katta davlat tuzishga olib kelgan mana bu sifat bugun mavorun chiqqan mujohidlarda topilganidan dushman qo'rqadi harakatning ahli tolibi ilmlari harakatning ozgina shariatdan xabari bor odamlar bugun birlashgan va harakatning bir aqida bir fikr bir amir atrofida birlashgani va yo'lining kirmoqchi bo'layotgan joyiga nihoyatda yaqinligi imkoniyatlarining ustunligi dushmanni qo'rquvga solgan shuning uchun garchi mana shu yaqin vaqtlarda o'rtalarida katta nizo paydo bo'lgan bo'lishiga qaramasdan kufr olamining ikki qanoti bo'lgan rossiya va amerika o'zbekistondagi murtad tuzumga katta katta yordam berishga va'da bergan chunki dushman ming yillik balki undan ko'p tarixga ega bo'lgan dushman hech vaqt nomud bo'lmaydi afg'onistonda mag'lub bo'lsa xat chizig'ini o'zbekistonga ko'chiradi u yerdan mag'lub bo'lsa u yog'iga ko'chiradi dushman hech vaqt noumid bo'lgan emas payg'ambar alayhissalomning hadislarida rum davlati bilan qiyomatgacha urushasizlar deb xabar berilgan qiyomat rum davlatining ustiga keladi deyilgan buni sababi nima nima uchun rum davlati qiyomatgacha davom etadi deb so'rasangiz islom ulamolari aytadiki necha ming yillik tajribaga ega o'sha qadimgi rum hozirgi amerika va rossiya angliya hammasida shu tuzum ishlatiladi o'sha tuzumning asosiy qonunlari ishlatiladi va sizni bizni ro'baramizda turgan kuch ana shu kuch faqat o'zbekistonda kuch emas va o'sha kuch o'zining juda katta tajribasidan foydalanib noumid bo'lmasdan harakat qilaveradi qiynaladi mashaqqat chekadi ummatni yo'qotish uchun sarflagan katta katta xarajatlari bekorga chiqib ketsa ham nomud bo'lmaydi harakat qilaveradi kofirlarning ana shu harakatidan ajablanasiz xolos bugun islomiy amirlik tuprog'ida o'zining jihodiy ibodatini birgalikda davom ettirayotgan harakatning asosiy kuchini qirqib tashlash uchun islom dushmanlari xohu amerika bo'lsin rossiya bo'lsin o'zlarining ishlarini jadallashtirgan chunki bugun maorun nahrda ummatni birlashtira oladigan va ummatni jihod ibodati bilan ozod qila oladigan bitta kuch bo'lsa shu harakat chunki qo'liga qurol olmagan kuchlar qo'liga qurol olinmasa bir qo'lda qur'on bilan islom davlatini qurib bo'lmaydi islom ulamolari aytadilarki bir qo'lda qur'on ikkinchisida qurol bilan islom quriladi dushman buni yaxshi biladi shuning uchun harakatni yo'qotish uchun harakat rahbarlarini jismonan yo'qotish uchun va harakat a'zolarini bo'lak bo'lak qilib tashlash uchun dushman juda katta kuch to'plagan chunki u biladiki islom ummati maydonga chiqqanda unga barobar bo'lmaydi Buni Salohiddin Ayyubiy davrida bir marta ko'rgan, 1800 yildan 1960 yilgacha bo'lgan jihodda ikkinchi marta ko'rdi va Afg'oniston jihodda uchinchi marta ko'rdi. Ummat oyoqqa turgan vaqtda Yahudi ummati bo'lsin, nasoro ummati bo'lsin, bardosh bera olmaydi. Lekin ummatdan ajralib chiqqan 1000, 2000 kishilik mujohidlar ularni qo'rqitmaydi. Ummatga ummat barobar bo'lishni qo'rqadilar. bugun o'zbekiston islomiy harakat deb nom olgan bu harakatdan dushmanni qo'rqinchi shunda olimlarni ko'payib ketgandan taqvodorlarni ko'payib ketgandan emas chunki biz aytdikki bizni bir marta mag'lub qilib yer tishlatgan dushman va bir necha bor o'zining hiylasini o'tkazib ulgurgan mo'min inson bir uyadan ikki marta chaqilmaydi lekin bizlar bir necha bor chaqilgan bugun islomiy harakatning shar'iy lajnasi siyosiy lajnasi tomonidan bir qancha ta'lim darslari yo'lga qo'yilgan bu bemaqsad qo'yilgan emas maqsad bilan aniq bir maqsad bilan qo'yilgan afg'oniston tarixidan dars qilinadi sababi nima sababi o'tgan xatolar takrorlanmasligi uchun chiqayotgan farmonlar buyruqlarni to'g'ri tushunish uchun birodarlar chunki o'tgan xatolarni takrorlashlik bizlarni zaifligimizga da'vat qiladi ikkinchi marta chaqirish harakat o'tkazilayotgan darslari xoh o'tgan ummatlardan bo'lsin siyratdan bo'lsin maqsad bilan yo'lga qo'yilgan chunki bugun harakatni agar ummatni oyoqqa turg'azsa dushman mag'lub qilolmasligini yaxshi biladi o'tgan yilgi ikki yillik janglarda dushman buni ko'rgan yuz ming askari bo'la turib moskvaga va vashingtonga borib oyog'iga yiqilgan yordam so'ragan bu aniq narsa chunki dushman ummatni jang maydonida yenga olgan emas illo ummatni rahbarlarini bir biridan ajratib tashlab ummatni ulamolarini bir biriga qarama qarshi qilish bilan g'alaba qilgan yaqin tarixda muhammad aminbek bilan uning qo'mondonlari o'rtasini ajratib tashlagan va g'alaba qilgan bizni tariximizni yaxshi biladi zaif o'rnimizni qaysi qabiladan xoin chiqishi mumkinligini dushman yaxshi biladi shuning uchun biz bilan ehtiyot bo'lib shoshilmasdan urushadi ro'baroda turgan kuch juda katta kuch kichkina kuch emas alloh subhanava taologa hamdlar bo'lsinki dushman e'tirof etgan o'zining dushmanligini va bizni unga dushmanligini ya'ni dushmanning e'tirofi shu narsani bildiradiki o'ziga dushman deb qabul qilgan aqidatan fikran suluk yo'lda o'ziga dushmanligini bilgan e'tirof etgan va ochiq jangga chiqqan harakatning saqlab qolish lozim bo'lgan ikkita yutug'i bor bir bo'lib turishligi xoh u mujohid bo'lsin mujohida bo'lsin va xususan ilm egalarining birligi ittifoq va o'zaro muhabbat adovat qo'zg'alsa qanday adovat bo'lishidan qat'iy nazar u zaiflashtiradi xolos agar bugun harakatni har bir a'zosi o'zining islomiy vatanini ozod qilish jihod farzi ayn ekanligini bani isroilchilar tushunib yetgan bo'lsa bu katta yutuq bir og'iz so'z bilan aytib qo'yishdi nega olloh yo'lida jihod qilmaylik axir islomiy diyordan musulmon oilalardan bizni quvib chiqarishdi to'm to'm kitoblar yozish kerak emas edi qisqa so'z bilan jihodni farzligini bayon qilishdi ahvolimiz shunday islomiy diyordan quvib chiqarilgan farzandlar kufrni qo'lda qolgan ya'ni isbotiga boshqasi kerak emas va shar'an va aqlan harakatning kuchi nimada ekanligi ko'rinib turibdi boshqa narsada emas aytyapmizki taqvoni ko'payib ketgandan ulamolar ko'payib ketgandan yo harakatni ichida shijoatli odamlar ko'payib ketgandan emas zaif bo'lsada bir turgandan va to'g'ri yo'lni tanlaganidan jihod yo'li islomiy davlat qurilishligi uchun xususan xalifa yo'q vaqtida muhim zarur afzal yo'l va bu yo'lda o'tishlik dunyodan mo'min kishi uchun baxt mo'min kishi uchun baxt o'zbekiston islom harakati ikki yillik jihod davomida o'zini siyosiy iqtisodiy askariy tomondan qudratini ko'rsatgan qo'lidan kelganicha maydonga chiqqan ikki yil davomida bunchalik kuchga kirish bunchalik birlashish bu ollohni fazli boshqa narsa emas lekin mana shu narsani yo tushunmasdan yo qasddan buzish uchun harakat bor maxsus dars tashkil qilingan agar biror xabar kelsa xoh tinchlik bo'lsin xoh xavf xatar bo'lsin biladigan kishilardan so'ralmasdan tarqatilmasin degan lekin tarqalgan va tarqalayotgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnati har bir qavm o'zining bayroq ostida jang qilish kerak bugun mavarounnahrga ummatni olib kiradigan harakatdan boshqa kuch yo'q mavarun ummatni olib kiradigan harakatdan boshqa kuch yo'q buni bilib turib harakat a'zolarini boshqa jamoalarga tarqalishga targ'ib bo'layotgan xoh dushman tomonidan bo'lsin xoh nodonlar tomonidan bo'lsin vallohu alam bu harakatning yuqorilab ketayotganiga ta'sir qiladi zarar beradi lekin to'xtatolmaydi chunki biz aytdik ollohning irodasi kelgan vaqtda banu isroil eng osiy qavm olloh va rasuliga juda ko'p ozor bergan alloh taolo ularning muqaddasotlarini dushman qo'lidan maloikalar orqali olib kelib oldiga qo'ygan tobut bor edi sandiq ichida kitob bor edi tavrot yozilgan lavhalar bor edi muso alayhissalom Harun alayhissalomdan qolgan meros bor edi. O'zi olib kelib bergan. Chunki ana shunchalik gunoh ko'p bo'lgan ummatni qo'li bilan islomni oliy qilish Alloh xohlagan edi. Islomni oliy qilishni Alloh xohlagan vaqtda moddiy, ma'naviy imkoniyatlar yaratilaveradi. Lekin to'siq qilayotganlar o'zlariga zarar beradi xolos. islom ummatining dushmanlari ularni ma'lum bir muddatda chekka surib tashlaydi chunki dushman ham xoinni yaxshi ko'rmaydi dushman xoinni yaxshi ko'rmaydi dushman islom ummatiga qoyil qoladi ba'zi vaqtlarda qoyil qolganini yashirmaydi chunki ummat eng qiyin sharoitlarda ham jang qilgan va qiladi eng og'ir damlarda ham ummat o'zini kimligini dushmanga ko'rsatgan dushman faqat makr bilan hiyla bilan ummat ulamolarini bir biridan ajratib tashlab mag'lub qilgan xolos yoki qo'mondonlari mana bu bizlarga tarixdan ibrat bo'lib qolgan qur'oni karimdan ibrat keladi va lil muttaqin taqvodorlarga ibrat deydi alloh subhana taolo ko'p ibratlar keladi mana bu ibratlardan namuna olinishi kerak harakat o'zining yo'lida mustaqim davom etaveradi chunki haq yo'lni topgan islom ulamolari tomonidan tutgan yo'li haq ekanligiga fatvo berilgan va alloh subhanava taoloning iroda qilgan murodi yo shahodat bilan yo g'oziylik bilan amalga oshadi ikkalasi ham yaxshi lekin ollohning yerlari hukm o'rnatilgan yerlar ozod bo'lishi farzangi bo'lib qolaveradi biz qilmasak bizni avlodlar qiladi lekin har kim o'zi uchun javob beradi shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar qutuldingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar kim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar kim kelar yutqazganlar o'ylar sizni yutqazdi deb chunki ular bilan hayot faqat shu deb ayamasdan aziz jonim shu dinni deb shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar tillar qodir emas jannatlar tarifiga to'ymas inson go'zalligu xushbo'yligiga yetishdi ko'p birodarlar o'z manziliga jannatdagi do'stlarimni ko'rgim Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. kim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar